اما hadithi ذاته tatu katika darasa ya leo asema al-Imam Abu Daud السجستاني رحمه الله وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكفر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني أو فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان نقطة ya kwanza هي na hii hadithi الإمام أبي داوود داود كتك سنن يكي لكذلك وليبوكيا أول ويتاجي حديث من الإمام البخاري من الإمام مسلم كتك صحيح الزاو ويبو هي حديث من حديث صحيح حديث صحيح وكذا الشيخ الأكباني رحمة الله عليه أن يسمى هو أيام من حديث صحيح أن يحكمي هو من حديث صحيح Nini nukta ya kwanza kuhusiana na hii hadithi? Matamshi ya hii hadithi asema Aisha radhiallahu anha zauji nabii sallallahu alayhi wasallam, naye ni mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam, mama yake, mama ya waumini. Anna nabiy anna nabiy Allah sallallahu alayhi wasallam salla fil masjid, mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali msikitini, fasalla salatihi nasun alisimama kuswali wakaja watu nyuma yake wakawa wenye kuswali pamoja naye usiku wa kwanza huo thumma salla min alqabila fakathura an-nas kisha wakaswali siku ya pili au akaswali siku ya pili idadi ya watu ikakithiri inkuja katika riwaya alipotoka katika swala siku ya kwanza fatahadatha an-nas bi salati watu wakaondoka wale walioswali pamoja naye wakawa wazungumzia na wakitaja kuwa jana tumeswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam jana tulikuwa nyuma yake Mtume sallallahu alaihi wasallam basi ikaenea habari watu waka wakapata habari kuwa mtume alikuwa asimama kuswali na watu wakiswali nyuma yake basi ikawa sababu ya siku ya pili idadi ikakithiri msikitini idadi ya watu ikakithiri msikitini kila mmoja ataka kuswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam fakabura an-nas thumma ijtama'u min al-lailati ath-thalitha kisha usiku wa tatu idadi ikakuwa zaidi watu wakakithiri zaidi ya siku ya kwanza na siku ya pili maana ikawa habari imeenea zaidi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama aswali na watu msikitini basi msikiti ukafurika falam yakhruj ilayhim rasulullah sallallahu alaihi wasallam huo usiku wa tatu mtume hakutoka kuja kuswali aiyo hakutoka akawaacha akaswali mwenyewe nyumbani na, na watu wakawa wanamsubiri msikitini wala hakuwakujia falamma asbaha na ilipopambazuka asubuhi qala akawaambia qad ra'aytu alladhi sana'tu niliona kile mlichokifanya yani kukusanyikana kwenu nilishuhudia hilo falam yamna'ni min alkhuruji ilaykum na wala haikunizuia kuja kuswali na nyinyi illa anni khashitu an tufrada alaykum illa nilichelea anikogopea huenda hii swala ikafaradishwa juu yenu kwa sababu sikutokeza kuja kuswali na nyinyi akawapatia udhuru na sababu ya yeye kutokuja kuswali pamoja nao alichelea aliogopea antu antufrada alaykum ayo isije ikafaradishwa juu ya umma wake hii ni maana ya hii hadithi matamshi yake na imekuja katika riwaya nyingine walakinni khashitu antu tufrada alaykum fatajizu anha lakini mimi niliogopea isije ikafaradishwa juu yenu mkafaradhishiwa hii ibada fatajizu anha kisha baadaye mkawa ni wenye kushindwa kuitekeleza naam akawa ni mwenye kuogopa isije ikafaradhishwa juu ya umma wake na baadaye wakawa ni wenye kushindwa kuiswali asema al-Imam au Allama Ibn Mulaqqi katika tawdih li sharh al-Jami' as-Sahih aiyo kuhusiana na hii kauli أو نهيتكم أن تفرض عليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم أنا يفسر أسيما يحتمل وجهين كما قال ابن الجوزي هي لفظ إلى معنى ميل أو يبيب معنى ميل كما لدو إلزي الإمام ابن الجوزي أبو الفرج يقوانسا معنى يكي فيفرضه الله ta'ala alaikum aiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kuwafaradhishia au atawafaradhishia hii ibada hii ni maana ya kwanza na ndio maana ya dhahir maana ya dhahir illa anni khashitu an tufrada alaykum asema maana ya kwanza an yufrida an yufrida Allah ta'ala alaykum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huenda akawafaradhishia ikawa ni wajibu wenu kuswali swala ya usiku maana ya kwanza na maana ya pili asema fayamalu bihi itiqadan annahu mafruḍ ni kuwa aliogopea mtume sallallahu alaihi wasallam watu wasije wakawa ni wenye kuifanya wakiitakidi kuwa ni ni jambo la fariba watu wasije wakawa wenye kusimama swala ya tarawih wakiiswali huku wakiitakidi kuwa ni fariba na ilhali sio sio faridha hii ndo maana ya pili kisha akataja hiyo kauli ya Ibn Battal kusherehesha au kufasiri alo alofasiri Ibn al-Jawzi kuhusiana na hii lafzi fashitu an tufradu alaykum Ibn Battal akaielezea kwa upana asema yahtamilu hadith Aisha radhiyallahu anhu wallahu a'lam maana yake Naam, hii hadithi ya Aisha radhiallahu anha inabeba maana mbili na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mjuzi zaidi ya makusudio ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam amma maana ya kwanza yumkin an yakuna hadha هذا minhu fi waqti وقت qiyam al-layl alayhi duna ummati huenda alisema vile katika wakati ambapo kuwa ilikuwa al layl ni fardhi juu yake mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake duna ummati fatina umma wake nam qiyamul layl ilikuwa ni fariba juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam bila umma fatina umma wake alisema kauli hii wakati huo ambapo kwa alikuwa amefaradishiwa qiyamul layl kama ilivyokuja katika ayat ya sura suratul muzammil ayo يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أيها قم الليل إلا قليلا nyanyuka nyakati za usiku na uwe ni mwenye kutekeleza ibada ya swala usiku ila muda mchache kwa muda mchache nyanyuka ikaja ongeza na punguza aiyo Alhasil ilikuwa ni wajibu juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni faridha juu yake kusimama usiku. Ama kwa umma wake ni jambo ambalo kuwa ayo ni mustahabu. Sio wajibu bali ni ni sunna. Fadalla ala annahu kana fardan alayhi wahdahu. Hii tamko lam yamna'ani aywa anil khuruj ilaykum إلا أني خشيت أن أفرض عليكم هي تمكو إمام أشرية هو إذا هو نفريبة جلك صلى الله عليه وسلم بكاي وكذلك روى ابن عباس أن قيام الليل كان فرضا عليه ابن عباس أيوه أتوى قول صريح وسيانا نحكم يا قيام الليل قوم صلى الله عليه وسلم كان فرضا عليه إلي هو فريضة جياكي إلي هو كسالي كما نفريضة فريضة asema wala shakka annahu salla hisbahu tilka layla fi baitihi na hapana shaka huo usiku ambao kuwa hakuja kuswali pamoja na sahaba zake aliiswali nyumbani kwake kwa kuwa ni faridha kwake hakuja kuswali katika jamaa walakin aliswali nyumbani kwake fakashia an yakuja ilayhi waltazamu ma'ahu akaogopea kuwa iwapo atatoka kuja kuswali pamoja nao watakuwa daima ni wenye kuja kuswali hiyo iltizamu waltazamu ma'ahu wa salati al-layl an yusawwi Allahu azza wa jalla bainahum wa bainahum fi kisha ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwasawazisha baina yake na umma wake katika katika hukumu akaacha kuja kuswali pamoja na umma wake kwa kuogopea kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya wote sawa yeye na umma wake katika katika hukumu ya swala ya tarawih nam na kiamu layl yeye kwake ni faridha kwa umma wake ni sunna akaogopea watakuja kunyanyuliwa pia katika martaba yake wakafanyiwa pia ni faridha tayib nam asema فيفرض عليهم من أجل أنها فرض عليه ikawa ni sababu ya wao kufaradhishiwa kwa kuwa ni fardhi juu ya imamu wao asema ibn batal idil ma'hud fi sharia musawatu hali al-imam wal ma'mum fi salat kwa kuwa ni jambo ambalo kuwa katika sharia imezoeleka imam na ma'mum aiyo wanalingana katika mambo za swala shurut arkan wajibat na sunan wote walingana ndani yake kama ilivyokuwa ni faridha kwa imam fakadhalika kwa ma'mum itakuwa ni faridha kilichokuwa sunna itakuwa kadhalika sunna kwa maamuma hii ni na ilivyozeleka katika katika sheria faman kana minha faridha falimamu walmahmumu fihi sawa wakadha ma kana minha sunna au nafila falimamu walmahmumu fihi sawa naam imam na mamumu watakuwa sawa katika kila jambo la swala hukumu yake shuruti za swala arkan za swala na mengineyo kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaogopea hii hukumu umma wake wasije wakabebeshwa manake itakuja kuwashinda kama nilivyosema fatajazu anha itakuja kuwashinda hiyo kutekeleza hii ni tafsiri ya kwanza kuhusiana na kufaradishwa kuogopa kufaradishwa iwapo swala ya al-layl tarawih kwa umma huu ihtimali ya pili au maana ya pili asharehesha kumbatal asema yahtamilu an yakuna khashya min muwadabatihim ala salati al-layl ma'ahum ayadhufu anha ni kuwa aliogopea mtume sallallahu alaihi wasallam umma wake watakapokuwa ni wenye kudumu kuswali pamoja naye aiywa katika swala ya jamaa an yadhufu anha waje wakadhoofika wakapatwa na uzito au uvivu fayakunu min tarkiha asiyan fayakunu man tarakaha asiyan lillahi ta'ala ikawa ambaye ilimshinda akaiacha atakuwa amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala fi mukhalafatihi linabiyihi kwa kuwa amemkhalifu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ambaye asimama aswali na huyu mtu au katika umma yuko nyumbani kwake haswali atakuwa amemkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam na kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam ni ni maasiya naam nam watarka ittibaihi na atakuwa ameacha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kisha sema mutawaadan bil iqabi ala dhalika kisha akaangukia aiywa ku katika makemeo ya kuadhibiwa kwa kuwa amemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam لأن الله سبحانه وتعالى فرض اتباعه kwani Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha hiyo ittiba an-nabi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo kila jambo qala Allah ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun na mumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam ili mpate kuongoka aiyo wakadhalika asema Allah subhanahu wa ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu yote ambayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo shikamaneni nayo chukueni msiliache kila ambacho kuwa amekuja nacho mkishike na katika yale ambayo kuwa amekuja nayo ni hii kiamu leo kuswali swala ya tarawih kwa hivyo ambaye huwa ata ataiacha ima kwa kulemewa na kushindwa atahesabika kana kwamba ame amemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na atangukia makosa wakala fi tarki ittiba'ihi wakadhalika Allah subhanahu wa ta'ala sema kuhusiana na kule kuacha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi na watahadhari sana wale ambao kuwa huenda kinyume na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim isije ikawafikia hiyo fitna wakafitinika au adhabun alim au adhabu kali kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ihtimali ya pili naam aloieleza Ibn Battal kuhusiana na yeye kuacha kuja kuswali pamoja na umma wake ni kuwa isije ikapelekea wao kuitakidi kuwa hii ni katika fariba wakati wa uhai wa Mtume صلى الله عليه wakawa wanayokufa wanayo azma ya kuswali kisha anapotoka Mtume صلى الله عليه wakawa ni wenye kupatwa na ulegevu na wakazembea aiyo wakaangukia katika kumkhalifu Mtume صلى الله عليه wasallam hii yote inaonyesha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ana huruma na umma wake na anaogopea wasije wakafarajishiwe mambo ambayo kuwa itakuwa ina uzito juu yao hii hadithi inazo fawaid azitaja al Iyad ayo Ibn Musa katika ikmalul muslim bi bifawaid muslim ya kwanza asema fihi dalilu ala jawazi aljam'i linawafil ammatan wa lijam'i ramadhana khasatan katika hii hadithi kuna dalili kuwa yajuzu kukusanyikana jamaa hiyo linawafil katika swala za sunna zote katika swala za sunna zote aiywa walijam'i ramadhana khassa na katika tarawih hususan swala za sunna kwa ujumla na swala ya tarawih hiyo hususan kwa kuwa imekuja hii hadithi katika msururu ya hadithi ambazo kwa zizungumzia swala za tarawih kuna dalili kuwa yajuzu kufanya hivyo asema lakin kariha ahlul ilmi aljam'u linawafil ayu shahran lakini wanachuoni waona ni makruh ni karaha watu kukusanyika kwa swala ya nafila nyingineyo mwezi mzima wa kiswali kwa jamaa ni makruh jamaa wakusanyike kuswali swala ya nafila nje ya mwezi wa Ramadhani mwezi kamili wala tawali na kwa mfululizo mathalan huu ni mwezi wa wa Shaaban haipasi bali ni makruh kwa watu kusanyika kuwa wanaswali swala za usiku ايوه جماعه لمكروه ونشوني اسمع كوا لمكروه الا قيام رمضان الا صلاه يا سيكو ذا رمضان نايو متراويه هيو تو ndio ambayo kwa يجوز فلم يختلف في استحباب الجمع فيه اسمع القاضي اياد ketika hilo kusanyika kwa sala ya tarawih jamaatan hilo wanachuoni hawajastadfiana kuwa ni jambo mustahabu ni jambo ambalo kuwa limesuniwa ni sunna watu kusanyika kuswali swala ya tarawih kwa jamaa ama nje ya ramadhani ni jambo makruh haitakiwi watu wakusanyike ala tawali mwezi mzima kuwa wanaswali swala ya jamaa bali kila mtu atakiwa aswali furadha peke yake peke yake hata kama mko nyumba moja peke yake peke yake ila mtu aweza kuja kuswali na mwenzake pasina maafikiano pasina maafikiano kama alivyofanya Ibn Abbas radhiallahu anhu akiwa mdogo alimpata Mtume الله عليه وسلم akiswali akaja akamunga katika swala yake wa hakadha Ibn Mas'ud au mwingineo alimpata Mtume الله عليه وسلم akiswali swala ya sunna akaja aka akaungana naye pasina maafikiano walakini iwapo watu tutafikiana kuwa leo tuamshane tuje tuswali pamoja la hilo halijathubutu katika sunna ya Mtume الله عليه وسلم hii ni faida ya kwanza katika hii hadithi ama faida ya pili asema القاضي إياد وفيه جواز الائتمام ممن لم ينوي أن يؤمك kuna dalili kuwa yajuzu katika hii hadithi na uswali nyuma ya mtu ambaye kuwa hakunuia kuwa imamu wako hakunuia kuwa imamu wako kwani mtume swalla sallam alikuwa aswali peke yake kisha maswahaba wakampata kuwa yoswali wakaja wakamfuata katika swala na akawa ni imamu kwao aongoza katika swala yajuzu kuswali nyuma ya mtu ambaye kuwa hukuwa una maafikiano naye au hakunuia kuwa ni, ni imamu kwako yajuzu hilo na faida ya tatu aitaja Ibn Battal katika Sharh al-Bukhari asema fihi anna qiyam Ramadan biimamin wa ma'mumina sunnah tufaidika katika hii hadithi au tutoa faida kuwa kusimama katika Ramadhani mwezi wa Ramadhani uswali swala za tarawih aiwa imam pamoja na maamum hili ni jambo la sunna hili ni jambo la sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam lianahu sallallahu alaihi wasallam salla bi salatihi nasu kwa kuwa watu waliswali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam aiwa itamu bihi na huku wakiwa ni maamuma nyuma yake sallallahu alaihi wasallam na wala haku hakukataza kwa hivyo yafahamika kuwa hili ni ni sunna yatakiwa watu aiyo wa waiswali kwa jamaa